Checate lo que hice. Voy si me gusta que era. Me subo a tu nave, te rolo, te pongo los temas que vos más quieras. La verdadera, Condemos los fierros en la guantera. Siempre en un chanteo bien fina, bien guacha, bien turra, bien facha, me gusta tu hacha. Con todo lo hago la cheta bien ancha, me calzo, tienes bien barro en la pancha. De es el mientras colga tu moto con esta Barbie de copiloto. Tu novio no la cuelga, reina, pa' mi estás soltera. Soy alta segunda, me la chupa ser primera. Y tu novio no acelera, reina, pa' mi estás soltera. Me estoy cogiendo la escena. Pierre tu CR ronrones como gatito. Pierre tu CR ronrones como gatito. Pierre tu CR ronrones como gatito. tito tu CR ronrona como gatito Puta, que era, ponete la que tengo en la billetera. Hace cogollo, córtalo con tijera. Ella es mi gautita, le gustan los pilotos. Me gusta cuando baila, cuando me mueve el toto. Le gustan los turritos con cadenas de oro. No compra con los chetos, no compra con los loros. Y ando empilchado de la cote. Me encanta cuando sirve el potre. Me gusta verte desnudita, que pida chirlo en la colita. Me gusta que sea que vaya al frente si la agita, que haga movida, haga platita. Cuando la ven de lejos, saben que Putaquera. Me gusta cuando en la chata le manda primera. De todas estas turras, vos sos la que me llega. Yo soy el que te gusta, es el nova y se resuena. Putaquera. ponete la butanera. Pícame lo que tengo en la billetera. Hace cogollo, córtalo con tijera. Yeah, pa' que, pa que y lo cante. Paco Infante. y Nico Manríquez. DJ Pop.